Ալբերտ Էյնշտեյնի դստերն ուղված նամակը պայմանականորեն վերնագրում ենք սիրո տեսություն, որը հարաբերականության տեսության հեղինակի ամենալավ գյուտերից է։ Սիրո համար ենք ապրում եւ մեռնում։ Սերն Աստված է եւ Աստված սեր է։ Երբ ես առաջարկեցի հարաբերականության տեսությունը, շատ քչերը հասկացան ինձ եւ այն, ինչ ես քեզ հիմա պիտի բացատրեմ մարդկությանը փոխանցելու համար, նույնպես կարընչվի անհասկացողության եւ նախապաշարմունքների հետ։ Ես քեզ խնդրում եմ նամակը պահել այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի՝ տարիներ, տասնամյակներ, մինչև հասարակությունը չլինի այնքան զարգացած, որ เป զի հասկանա այն, ինչ ես քեզ կբացատրեմ ստորև։ Գոյություն ունի մի հզոր ուժ, որին մինչ օրս գիտությունը չի գտել պաշտոնական բացատրություն։ Այդ ուժն իր մեջ ներառում եւ կառավարում է տիեզերքում գործող մնացած բոլոր երևույթները։ Այդ տիեզերական ուժը սերն է։ Երբ գիտնականները փնտրում էին տիեզերքի ընդհանուր տեսությունը, նրանք մոռացան ամենահզոր անտեսանելի ուժի մասին։ Սերը լույս է, որը լուսավորում է նրանց, ովքեր տալիս եւ ստանում են այն։ Սերը ձգողականություն է, որովհետեւ այն ոմանց ստիպում է հակում զգալ դեպի մյուսները։ Սերն ուժ է, որովհետև այն կրկնապատկում է մեր մեջ եղող լավագույնը եւ թույլ տալիս մարդկությանը գույր եսասիրության մեջ չծանրանալ։ Սիրո համար ենք ապրում եւ մեռնում։ Սերն Աստված է եւ Աստված սեր է։ Այս ուժը բացատրում է ամեն բան եւ կյանքին իմաստ տալիս։ Դա այն մեծությունն է, որը մենք անտեսել ենք երկար ժամանակ, գուցե այն բանի համար, որ վախեցել ենք սիրուց։ Սերը հասկանալու համար ես པարս փոփոխություն արեցի իմ ամենահայտնի հավասարման մեջ։ Եթե մենք համարենք, որ աշխարհի վերականգնման համար անհրաժեշտ էներգիան կարող ենք ստանալ սիրո միջոցով, որը բազմապատկվում է լույսի արագության քառակուսով, ապա կգանք այն եզրակացության, որ սերն ամենահզոր ուժն է, քանի որ չունի սահմաններ։ Միայն սիրո միջոցով մենք կարող ենք իմաստ հաղորդել կյանքին, պահպանել աշխարհը եւ յուրաքանչյուր մտածող ու զգացող արարածի օգնել մեր քաղաքականությանը գոյատևել։ Գուցե մենք դեռ պատրաստ չենք սիրո ռումբ ստեղծելու բավականին հզոր մի սարք, որն ամբողջությամբ աշխարից կվերացնի ատելությունը, եսասիրությունն ու ագահությունը, այն ամենը, ինչը ոչնչացնում է մոլորակը։ Այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր անհատ իր մեջ ունի սիրո փոքր, բայց հզոր կրիչ, որի էներգիան սպասում է իր ազատմանը։ Երբ մենք սովորում ենք տալ եւ ստանալ այդ էներգիան սիրելի լիեսերի, մենք հաստատում ենք այն, որ սերը հաղթում է ամեն ինչ եւ ընդունակ է ամեն բան հաղթահարելու։ Շատ եմ ցավում, որ չեմ կարողացել արտահայտել այն, ինչ կա սրտումս, որը մեղմ բաբախում է քեզ համար ամբողջ կյանքումս։ Գուցե շատ ուշ է ներողություն խնդրելու համար, բայց ժամանակը հարաբերական է։ Ես պետք է ասեմ քեզ, որ սիրում եմ քեզ, եւ քո շնորհիվ ես ստացա վերջնական պատասխան։ Քո հայր Ալբերտ Էյնշտայն Բացվող ծրարներն է եթերում։ բարեկամներ, հաջորդ նամակագիրը կինոմատոգրաֆիայի ունիվերսալ վարպետ, համաշխարհային կինոմատոգրաֆիայի ամենահայտնի կերպարներից մեկն է Չարլի Չապլինը, ով 12 երեխաների հայր էր։ Իր հրաշալի նամակը նա գրել է 76 տարեկան հասակում ուղված 21-ամյա աղջկան Ջերալդինային, ով բարի մեջ փնտրում էր ինքն իրեն Փարիզյան բեմերի վրա։ Չապլինի նամակն այնքան հուզական է, խորը եւ անznական, բայց միևնույն ժամանակ ասես հասցեագրված է յուրաքանչյուր ընթերցողի։ Սա հայրական սիրո եւ հոգատարության, տխրության եւ ուրախության, հպարտության եւ անհանգստության մի հրաշալի արտահայտություն է։ Դստրիկս, հիմա գիշեր է, սննդյան գիշեր։ Իմ փոքրիկ ամրոցի բոլոր անզեն պահապանները քնել են, քնած են եւ եղբայրդ եւ քույրդ, նույնիսկ մայրդ արդեն քնել է։ Ես քիչ մնաց արտնացնեի այդ նիրհող թրջնակներին, ինչև կհասնեի իմ այս աղոտ լուսավորված սենյակը։ Ինչքան հեռու եմ քեզանից, բայց թող կուրանան աչքերս, թե քո պատկերը, թե կուզ մի ակնթարթ հեռանում է աչքիս առաջից։ Նա այստեղ է, իմ սեղանին, այստեղ սրտիս մեջ հեքիաթային Փարիզում դու ապարում ես փառահեղ թատրոնի բեմահարթակի վրա։ Գեղեցկուհի եղիր եւ բարիր, աստղ եղիր եւ փայլիր, բայց եթե հանդիսատեսի ցնծությունն ու շնորհակալության խոսքերն արփեցնեն քեզ, եթե գլուխդ պտույտ գա քեզ ընծայված ծաղիկների բույրից, ապա քաշվիր մի անկյուն եւ կարթա իմ նամակը, ունկնդիր եղիր հորդ ձայնին։ Գիտես, թե քանի գիշեր եմ անցկացրել քո մահճակալի մոտ, երբ դու փոքր էիր, Քեսեքյատներ էի պատմում եւ քնած գեղեցկուհու եւ մշտարթուն վիշապի մասին։ Ես տեսնում էի քո երասանքները, Ջերալդինա, տեսնում էի քո ապագան, քո այսօրը։ Ես տեսնում էի բեմահարթակի վրա խաղացող մի աղջկա, երկնքում ճախրող մի փերու։ Այդ parերն ու ծափահարությունների որոտը քեզ երկինք կհանեն։ Բարձրացիր այնտեղ աղջիկս, բայց եւ վերադարձիր երկիր։ Դու պետք է տեսնես ինչպես են ապրում մարդիկ, ինչպես են ապրում այն ծայրամասերի փողոցի պարուհինները։ Նրանք ապրում են ցրտից ու սովից դողալով Ես այնպիսին եմ եղել, ինչպիսին նրանք են, Ջերալդինա։ Ես շատ հեքիաթներ եմ պատմել քեզ այն երկար գիշերներին, բայց իմը, իմ հեքիաթը չեմ պատմել։ Իսկ դա նույնիսկ հետաքրքիր է։ Հեքիաթ քաղցած ծառածուի մասին, որ պարում ու երգում էր Լոնդոնի աղքատ թաղամասերում, իսկ ապա ողորմություն հայցում ահա նա իմ հեքիաթը, ես գիտեմ ինչ բան է սովը, ինչ է անօթևան լինելը, դեռ ավելին, ես ճաշակել եմ ստորացնող մորմոքն այն թափարական ծաղրածուի, որի կրծքի տակ փոթորիկ էր, հպարտության մի ամբողջ օվկիանոս, եւ այդ հպարտությունը մերցնում էին նետած դրամները։ Ավելի լավ է խոսենք քո մասին Քո անվանը Ջերալդինա, հետևում է իմը Չապլին։ Այդ անունով ես ավելի քան 40 տարի ծիծաղեցրել եմ մարդկանց, բայց ես ավելի լաց եմ եղել, քան նրանք ծիծաղել են։ Ջերալդինա, այն աշխարում, որտեղ ապրում ես դու, միայն parերն ու երաժշտությունը չէ, որ գոյություն ունեն։ Կեսգիշերին, երբ դուրս ես գալիս մեծ դահլիճից, կարող ես մոռանալ քո հարուստ երկրպագուններին, բայց մի մոռացիր այն տաքսու վարորդին, որը քեզ տուն է տանում հարցրու նրա կնոջ մասին, եւ եթե նրանք փող չունեն երեխայի համար շապիկներ գնելու, փող դիր նրանց ձեռքը։ Ես կարկադրել եմ, որ เป զի բանկում վճարեն քո այդ օրինակ ծախսերը։ Ժամանակ առ ժամանակ օգտվիր մետրոից կամ շրջիր ավտոբուսով եւ ավելի հաճախ քայլիր դիտիր քաղաքը, զննիր մարդկանց, նայիր այրիններին եւ որբերին եւ գոնե օրը մեկ անգամ ասա ինքդ քեզ. ես այնպիսին եմ, ինչպիսին նրանք են այո, դու հենց այնպիսին ես, ինչպիսին նրանք են դստրիկս, եւ նույնիսկ ավելի պակաս։ Արվեստը նախքան մարդուն թևեր տալը, որպեսի նա կարողանա ճախրել ամպերից վեր, սովորաբար կոտրում է նրա ոտքերը։ Եվ եթե գա այդ պահը, երբ դու քեզ վեր զգաս հասարակությունից, անմիջապես թող բեմը, նստիր առաջին իսկ պատահած տաքսին եւ գնա Փարիզի արվարձանները։ Դրանք ինձ շատ լավ ծանոթ են։ Դու այնտեղ կտեսնես շատ պարուհինների, այնպիսիներին, ինչպիսին դու ես, նույնիսկ ավելի գեղեցիկների, ավելի նազելիների, ավելի հպարտների, քան դու ես։ Քո թատրոնի լուսարձակների կուրացուցիչ լույսերն այնտեղ չկան։ Նրանց լուսարձակը լուսինն է։ Նայիր, ուշադիր նայիր, Չի թվում քեզ արդյոք, որ նրանք քեզանից լավ են ապարում։ Խոստովանիր աղջիկս, միշտ էլ կգտնվի մեկը, որ քեզնից լավ կպարի եւ քեզնից լավ կխաղա։ Եվ հիշիր, Չապլինի ընտանիքում չի եղել այնքան անտաշ մեկը, որ հայհոյեր կարապանին կամ ծառեր Սենայի ափին նստած աղքատին։ Այս նամակի հետ քեզ ուղարկում եմ չլրացված դրամական չեք, որ เป զի դու կարողանաս ծախսել այնքան, որքան ցանկանում ես։ Բայց երբ ծախսես 2 ֆրանկ, մի մոռանա հիշեցնել քեզ, որ երրորդը քոնը չէ եւ պետք է պատկանի այն անծանոթին, որն ունի դրա կարիքը։ Իսկ դու կգտնես այդպիսի մեկին։ Ես խոսում եմ փողի մասին, որովհետև գիտեմ նրա դիվային ուժը։ Գիտես, ես շատ ժամանակ եմ անցկացրել կրկեսում եւ միշտ երկյուղ եմ զգացել լարախաղացների համար, բայց պետք է աղջիկս, քեզ ասեմ մի ճշմարտություն, մարդիկ գետնի վրա ավելի անհաստատ են, քան լարախաղացները երերուն լարերի վրա։ Գուցե կարող է պատահել այս գիշեր քեզ կուրացնի մի թանկագին ադամանդի փայլ, հենց դա էլ կլինի քո անհուսալի պարանը եւ քո անկումն անխուսափելի է։ Ուզում եմ հավատալ, որ ծննդյան այս գիշերը հրաշալիքների գիշեր է։ Ես կցանկանայի, որ հրաշք կատարվեր, որ դու իսկապես հասկանայիր այն բոլորը, ինչ ցանկացա ասել քեզ։ Ես հեշտակ չեմ եղել, բայց որքան կարողացել եմ, ձգտել եմ մարդ լինել։ Փորձիր եւ դու համբուրում եմ քեզ։ Ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 2-ի թողարկումը։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան։ Կհանդիպենք